egunon eh, guztioi, gaur pixkatxo bat eh, beranduago bederatziak eta sei minutu ditugun honetan eh, berrion saioan zaudete berriozar irretiaren sintonian FM-ko eun puntu sortzian. Amazortzi graduko temperatura, hemen txe berrio zarren, hori esaten digu gure termometroak, eta, bueno, zerua Mm, laino tuta, laino eta, bueno, ostarteak eh, ikus ditzak egu, baina badirudi, asteak aurrera eginala, ba, egoerak e, ba, okerrera eginen duela, tximistak euria eta, bueno, laino handiak eh, ikusten ditugu, datozen egunetarako, baina, bueno, de momentuz, momentuz goza dezagun, orain daukagun, temperatura goxo epel eh, honekin eta gaur eskainiko dizu egun saioarekin. Izan ere, gaurkoan hainbat eh, kontu izanen ditugu aipagai Patxi Pitilla sargazki berrio zartarrerekin e, mintzatuko gara, e, ba, berak eh, datozen egunetan ikusgai paratuko duen erakusketa bati buruz e, berrio zarko argazki zaharren erakusketa bat e, jubilatuen elkartean ikusgai izanen dena datorren aste osoan zehar. Bestalde gurean izanen da baita e, eh, Fermin Irigoyen, e, kultur teknikaria, azaroko kultur agenda guzia, azaldu eta gurekin eh, partekatzeko. Eta bukatzeko, Josu Jimenez Maiak liburu baten gomendio egiten, eginen digu astero bezalaxe. Beraz, honekin eh, guztiarekin eh, gaurko berrion saioari hasiera emanen eh, diogu eta beti bezala albisteak, gure albistegia izanen dugu datozen minutuetan, beraz egon, eta diala ez aldatu. eta nazioarteko berriak izanen ditugu aipagai e, oraintxe bertan. Greziarekin hasiko gara, Papandreuk, Georgios Papandreuk, e, Greziako lehen ministroak, e, Europako alarma gorriak piztu baititu. Erabaki bakar batekin kolokan jarri ditu Europako batasunaren kudeak eta gaitasuna, euroaren bideragarritasuna finantza merkatuak, eh, greziaren etorkizuna eta gobernuaren beraren e, iraupena. Euroguneko agintariek teorian iragan ostegunean behinbetiko konponbidea onartu zuten eh, greziaren tzat. Egun batzuk geroago dena kolokan dago ordea, Papa akordioari buruzko erabakia Greziako herritarren esku utzi duelako. Izan ere, lehen ministroak esan du herriak erabaki behar duela e, galdeketa baten bidez ea Greziaren bigarren erreskatearen baldintzak onartzen dituen edo ez. Ostegunean euroguneak hiru erabaki hartu zituen bankuek Greziari zorriaren erdia barkatzea, barkamenaren zuloa estaltzeko bankuen kapitalizazioa handitzea eta arazo handiagoak saiesteko FS efe funtsaren ahalmena handitzea e, hori guztia ez e, musutruk, greziak murrizketa gehiago onartu beharko lituzke eta onartutakoak indarrian jarri. Papandreu kanesen esen Frantzian izanen da gaur eta herri galdeketari buruzko azalpenak eman beharko dizkie Europako batasuneko, Europako banku zentraleko eta nazioarteko diro funtseko ardura dunei. Hau da epelak entzu beharko ditu, bai herri galdeketa egitea erabakitzeagatik, bai erabakitzeko moduagatik Papandreuk ez baitzion ezer esan inori. Balizko herriferendum horretan, Greziak Europar batasunak inposatutako baldintzei uko egiten badie, nazioarteko erakundeen mailegurik gabe, ezinen die, ezinen ditu, barkatu zorriak ordaindu eta porrot eginen du herrialde horrek irureun berrogeita mila milioi euro inguruko zor publikoa baitu. Greziaren porrotak gainera beste herrialde batzuk nabarmen kutsatuko ditu Italia eta Espainia batez ere. Eta Greziatik e, Palestinara, Israelek 2000 etxeren eraikuntza azkartuko baitu Jerusalemen. E, Israelek 2000 e, etxe bizitzaren eraikuntza hau azkartuko du eta ja, horrez gain Israelgo gobernuak osloko akordioen arabera pan palestinako aginte nazionalari bidali beharreko tasak eta mugazergak kenduko ditu. UNESCOk palestina estatu gisa onartu ondoren hartu ditu erabaki hauek e, Israelgo gobernuak hori izan da gobernuaren erantzuna. Etxe bizitza berriak male adunim eta gus etzion kokagune juduetan eginen dituzte. Erabakia Israelgo gobernuko zortzi ministrok eh, hartu dute netan Netanyahuren begiradapean UNESCOk Palestina estatu gisa onartzeko erabakiari erantzuteko bildu ziren ministroak atzo eta adierazi dutenez laster neurri gehiago hartuko dituzte. Esate baterako Palestinako ordezkariei mugak zeharkatzeko erabiltzen dituzten baimen bereziak ezabatzea aztertuko dute. Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuren esanetan etxe horiek betiko Israelen eskuetan izanen dira hauek eh, dira netan jajuren hitzak etxe bizitza hoiek Israelen guneetan daude eta hortaz Israelenak izanen dira beti etorkizuneko bake dena delarik. Gatozen orain eh, Nafarroara, Nafarroako albisteak eh, aipagai, ezker abertzaleak eh, barzinari esan dio, elkarrizketa sustatzea eta herritarren erabakitzea errespetatzea, ez dela etari men egitea demokrazian aritzea baizik. Azkenaldian, aldian, etak ekintza armatua behin betiko utziko zuela iragarri zuenetik, asko izan dira Nafarroaren estatusari buruzko adierazpenak. UPN eta PSN eren gobernuko presidenteak, Jolanda Barzinak, ez ezko boro bile eman zion, alderdien mai bat osatzeari, baina ez da pilpilean dago oraindik eta gaur bertan lege legebiltzarrera iritsiko da Nafarroa baik zein bilduk mozio bana aurkeztuko baitute horren inguruan. Iragan astelenean UPNeko presidenteak berretsi zuen etzuela Nafarroaren estatusari buruzko eztabaida abiatuko eta hala eskatzen zuelako eta gaineratu zuen Nafarroak forala eta espainola izaten jarraituko zuela. Ezker abertzaleak beraldetik atzo erantzun zioen barzinaren eh, hitzei prentsa ohar baten bidez. Bertan ezkera bertzaleak eh, esan dio eh, barzinari elkarrizketa sustatzea eta herritarren erabakia errespetatzea ez dela etari men egitea demokrazian aritzea baizik. Azkenik ezkera bertzaleak bere borondate osoa adierazi du bazterketarik gabeko elkarrizketa abiatzeko gatazkaren, gatazkaren irtenbide globala eta erabatekoan aurrera pausoak emateko tenorean. Gero eta hurbilago gure albisteak eta orain berriozarko berriak eh, aipatuko ditugu eta berriozarkoak eta gainera etxe honi bai, referentzia egiten diotenak izan ere berriozar irratiaren zako logotipoa bilatzen eh, ari gara eta diseinu lehiak bat abiatu dugu. Jokoan MP bost, e, eh, MP bost erreproduzitzaile bat e, daukagu hori izanen da irabazlearen Zarentzako saria. Eguzki plaza elkarteak berriozar irratiaren irudi adierazgarria izan liteken logotipo baten diseinu lehiak eta iragarri du eta bertan berriozarko auzokide guztiek parte hartzen alko dute. Lehiakide bakoitzak bi diseinu aurkeztuko ditu gehienez eta e, hauek dira proposamenak diseinua jatorrizkoa eta argitaratu gabea izanen da logotipoak berriozar irratia eun puntu sortzi FM jasoko du bere baitan eta aholku gisa iradokitzen dugu gris sortara erraz pasatzeko moduko koloreak erabiltzea gerora bai koloretan bai zuri beltzean ba, gauzatzen edo agertu al izateko e, diseinu guztiak e, paperean formatu elektronikoan e, eta bat batean zein bestean aurkeztu beharko dira eta hoiek eh, guztiak azaroaren hogeita marrer arte izanen da EPA hoiek guztiak eh, aurkezteko lana din alau eh, neurriko gutun azal zurian sartuta aurkeztuko da eta gutun azal horretan konkurso logotipo de berriozari irratia goiburua eta lema edo izengoitia idatziko dira. Barruan proiektuarekin batera itxitako gutuna zal txikiago bat sartuko da eta horren kanpoaldean lema edo izengoiti bera jarriko da eta barrualdean berriz norberaren datuak azalduko dira horri batean izena bizenak, elbidea, telefonoa eta posta elektronikoa. Lanak postaz bidaliko dira edo bestela zuzenean sartuko dira berriozari irratiaren gure postontzian artekale kaleko amalaugarren zenbakian epaimaia eguzki plaza elkarteko batzordeak osatuko du eta izen hon eko profesionalen aholkularitza eskalezake. Epaiaren berri emanen da eguzkiplaza.net agerkarian, abenduaren amabostean, beraz eh, adiegon, egun horretan jakinen baitugu zein den irabazlea, zeinek eramaten duen MP bost erreproduzitzaileak eta zein izanen den berriozar irratiaren logotipo berria. Esan beharra dago gainera, e, oinarri guztiak, oinarriak oso osorik, eguzkiplaza.net e, webunean dituzuela Eta kirolak eh, aipatuko ditugu orain, eh, kirol eh, emaitzak eh, eskuratu baititugu, iragan astean, zein astelenean jokatu ziren jardunaldiak aipatuko ditugu, gizonezkoen futbolari dagokionez, lehenbiziko erregionaleko mailako taldeak, bidez arra izan, izan zuen aurkari, eta bat eta bateko emaitzarekin amaitu zuen gazteen taldeak berriz eh, San Miguelen eh, aurka aritu zen eta bat eta iru galdu egin zuen Kadeteak A taldeak burladesen eh, aurka e, eh, utx eta biko emaitzarekin e, amaitu zuen utx eta bi garaile izan zen talde berrio zartarra. aurren taldeetan, aurrak A izeneko taldeak itaroa uarte izan zuen aurkari eta sei eta lau galdu egin zuen eta B taldeak, aurrak B taldeak San Fermin ikastola izan zuen aurrez aurre berrio zarren jokatu zuten eta iru eta bi e, Irabasi egin zuten emakumezkoen eh, futbolari dagokionez e, regional taldeak lodosa izan zuen aurrez aurre eta sekulako emaitza lortu zuen amalau eta utxeko garaipena lortu baitzuen e, zazpiko futbolean emakumezkoen taldean e, peina esporten aurkako partida horretan tamalez galdu egin zuten bat eta bederatzi galdu ere eta gizonezkoen zazpiko futbolari dagokionez berriz, e, A taldeak eh, bidezarra izan zuen aurkari noainen jokatu zuten eta sortzi eta utxen galdu egin zuten. B taldeak e, orbina e, hartu zuen e, atarreabian eta iru lau irabazi zetaldeak taldeak e, amigoren e, aurka jokatu zuen berriozarren bost eta lauko emaitzarekin berazte irabazi egin zuen eta irabazi zuen emaitza berberarekin ere D taldeak zazpiko futbol de taldeak iruñaren aurka berriozarren bost eta lauko emaitzarekin. hauek izan dira gaurko albisteak, eh, orain bertan e, musika pur batekin utziko zaituztegu, eta bere ala patxi pitillas izanen dugun gurean. aurrera goaz, e, berrion e, saioan FM-eko eun puntu sortzian, eta gure estudioan duguia da Patxi Pitillas e, berrio zartarra argazkilaria, e, eta bueno, mm, lagun e, minak, aixo Patxi, egunon, Egunon, e, gaurkoan argazkilaritzaz e, ariko gara, argazki zaharrez e, edo antzineko argazkiez e, zehatzago esan da izan erezuk, e, bueno, lan galanta e, egin duzu, e, argazki hoiek guztiak bilduz, eta erakusketa bat eh, jarriko duzu ikusgai mm, datorren astean oker ez banago e, argazki hoietan ikusiko da nola aldatu den Berriozar nola aldatuko nola aldatu diren azken hamarkadetan ba Berriozarko txokoak ez dala e, patxi azaldu iguzu pixkatxo batean nola izanen den erakusketa hori Bai, erakusketa horretan ikusiko dugu argazki konparaketaren bidez nola aldatu den berriozarren azken berrogei tamar urte hauetan. Mm -hmm. izan ere, bueno, e, argazki hoietan ikusten dira berriozarko tokiak eta, eta bueno, nola e, azken urte hoietan ba, eraikin berriak egin diren, errepideak eta bueno, kaleak konpondu egin diren, eta bueno, oso oso aldatuta ikusten da berriozar, ez? Bai, bai, ikusten da e, aldatu dela erabat e, eta argazki horietan e, batxutan ez bada ikusten berria bakarri sarra ikusita ezin da asmatu zelekua den. Mm -hmm, ezin duzu, ezin duzu igerri. Bueno, ez dugu aipatu, baina erakusketa ikusgai egonen da jubilatuen elkartean, ez dala? Bai, erakusketa hau egon da, jadanik e, egon da beste leku desberdinetan. Mhm aurreko fiberen eh, emanaldian egon zen, iazko fiberen emanaldian egon zen hor jarrita, kero -hmm. gero e, eh, loskuaz mhm. ere duela gutxi egonda jarrita. Bai, hogeita, mairu garren urte urrena egiten zutelako, ez? Eta... Hori da, mhm. Eta e, kasu honetan egongo da jarrita e, jubilauen elkartean. Mm -hmm. jubilatuen elkartean goizez eta eta arratsaldez datorren aste osoan zehar, ez? Azaroaren 7 Eh, amabira. Amabira, azaroren eh, zazpitik eh, amabira. E, ez dakit nola sortu zen e, erakusketa hau mm, egitearen e, proiektu hori guztia, nola hasi zinen e, argazkizar horiek guztiak biltzen, patxi? Ba, e, nik bildu nahi nituen argazki hauek, ze, aspaldik egin nahi nituen konparaketa horiek, eta e, jartzeko edo kaleratzeko zorrokaria aldizkariaren bidez. Mm Eta hasi nintzenean proiektu horrekin eskuratu nituen argazki zarrak baina denetarik. Mm Eta ikusi nuen bat zegoela aukera egiteko proiektu haundi bat horrekin. Mm Eta, karo, hasi nintzenean argazkiak biltzen, ematen zidaten e, baita e, olentxeroen argazkiak, jaietako mhm. argazkiak, mm Eta hainbat e, bai, gauzei Ez bakarrik kaleetakoak, baizik, eta, baizik eta bai. bueno, bajaiak, eta bestelako, ba, bestelako e, e, ekintzak, ez? E, eta nola, nola izan zen bilketa hori lagunen gana jo zenuen, edo instituzioen gana, edo nola izan zen? Hasieran e, jarri nintzen harremanetan, ba, argazkilari, eh, moduan ibili ziren hausokideen gana, Eta eskuratu nituen lehendabiziko argazkiak. Eta hasi nintzen proiektu horrekin aurrera, baina gero aurkitu nituen arazo tekniko batzuk. Eta e, jarri nintzen udarekin e, harremanetan kontatu nien nire proiektua, mhm. beraiei gustatu zitzaien, eta ordun lagundu zidaten eh, aurrera joteko eta mm ordun nolabai ba, badu bere babesa e, aurrera eramateko bai azkenean bueno ba berriozarren eh, historia iruditan ez ikusten alda e, e, konparaketa hoietan argazki argazki hoietan esaiguzu gutxi gora bera e, prozesu honetan guztien zenbat argazkizar biltzea lortu duzu Momentuetan, oraindik ez daude zenbatuta, baina e, e, bi inguruan gibiliko dira. Askotxo, eh? Bai, <laughs> baina oraindik badaki kriston altxorra badaudela etxearen barnean, gordeta, eta hori dela eta e, pentsatu dut e, orain erakusketa hau e, jubilatuen elkarten jartzea. Zen, beraiek badute historia dezente berriozarren, uhum eta eh, erresteko argazki horiek berreskuratzeko erakusketarekin batera jarri nahi dut hor eskaner bat beraiek eh, eraman analizateko argazkiak eta mhm. bertan eh, eskaneatu izateko Beraz, aukera bat da, erakusketa, zuk erakusketa eskaintzearekin batera, bos, aukera bat da, zuk ere e, trukean edo e, argazkiak, argazki berriak e, jasotzeko, ez? E, agian elkarteko kide, edo erakusketa ikustera joaten direnek, ba, etxean gordeta eukiko dute argazki izarren bat, eta aukera izanen dute zuri pasatzeko, ez? Eta, eta gainera, e, erreaztasun guztiak izanen dituzte, hor bertan eskanerria izanen baituzu eta ez delako beharrezko izanen ba, ba hori argazkia e, ustea edo, edo galtzeko arriskurik behintzat ez dela egonen. Ez ez, hor horrekin egiten da tramiten zuzena eta mm. horrela Eh, errezagoa izango dute, eh, parte hartu nahi badute proiektu horrekin eh, mhm. errestasun guztiak izango dituzte hor. Mhm, izan ere, bueno, ba, jende askok, agian etxeango gordetzen ditu aspaldiko argazki horiek jakin gabe, bueno, ba, igual balio dezaketela eta balioren bat izan dezaketela balio historikoa edo bueno, e, gure historia txikia e, gehiago ulertzeko. Gero, aipatu nahi nuen beste, beste kontu bat, hasieran ahaztu zait e, zorionak ematea, baina zorionak eman behar dizkizut, patxi, eh, aurreko egunean, aurreko larun batean, eh, sari bat eman baizizuten, accessit bat, hemen berriozarko jaietako argazkien e, lehiaketan, ez da? Bai, bai, eskerrik asko. Bai, bueno, ba, horiz, ba, zorionak, ze argazkirekin irabazi zenuen? e, gaita batekin, at, uh zen gaita bat. Mhm. Eta, bueno, ba, horrekin, accessit bat, mm, beraz, zoriontzeko moduko berria, eta baita ere, ba, e, berdintasun e, lehiaketan, erritarren e, saria jaso zenuen baita ere berriozar, eh, berriozarko udalak antolatutako e, argazki eta batean beraz, bueno, sariz sari ez e, momentu, bueno, sariak jasotzen ari zara eta suposatzen du pozgarria izanen dela Bai, bai, e, aurten izan da nahiko posgarriak eta Nola bai eh, egiten duzun lanarengatik ikusten duzu errekonozimiento bat eta bueno, ikusten da zerbait ondo egiten ari zarela eta jarraitzeko e, bai, gogoak eta bai, gogoak ematen ditu, bai, bai, bai. Mm -hmm. e, dena den, baitugu beste kontu batzuk aipatzeko, aipatu dugu e, jubilatuen elkartean ikusgai egonen den erakusketa hori, baina e, badaukagu beste bat ere, e, orain honetan e, iruñan ikusgai izanen dena e, datozen, datozen egunetan, datozen e, asteetan, e, iruñeko kasino berrian eta izenburua bueno, eh, eh, gaztelaniaz dago, entre las 8 y las 8 y media, sortzi eh, eta sortzi terdien artean edo itzuliko genuken. Azaldu iguzu pixkatxo bat, zertan datzan erakusketa hori? Bai, erakusketa honek antolatzen du flik nafarroa, uhum. arkazki lari talde bada, bai. eta ni nago horren barnean, eta erakusketa honetan eramango ditugu horreta, horreta bosa argazkilari, eh? mm horrizkalariok, eh, eramango dugu lan bat. Mhm. Eta horren artean nik aurkeztuko du bat. Mhm. Zein izanen da zuk egingo duzun eh, ekarpena? Eta zuk esan duzun e, honekin, entre lasotxi, lasotxi, media izinburu horrekin, e, sortu behar genuen argazki bat. Eta ni sortu nuena zen e, bi kotxeekin, e, Renault sortzi batekin, eta Aha. zeak... E, E, sortzi, sea, sortzi deun berrogeita mar, sortzi... Bai, bai, sortzi e, terdiak balia bezala, ez? Hori da, bai, A, ah, egiteko nola joku hori, entre el 8 y el 8 y medio, bai, bai, bai, bai. erderaz bai. esaten dena kotxe horien izen ezagunarekin. Aha, eta horrekin egin duzu, argazia, bueno, zaila izaten da, e, irratiaren bidez esplikatzea ba, zer ikusten den bai. argazki batean, beraz, oberena izanen da, e, ba, patxi piti argazkia ikusi nahi duena, eta baita, ba, ba. beste hogeita bost argazkilari hoien eh, lanak ikusi nahi dituenak, ba, kasino berrira joatea, eta e, datak zakit zeintzuk bai. izanen diren? E, bueno, erakusketa gaurtik aurrera ja zabali dago, hogeita maikatik, e, eh, ose, urriaren amaik, e, eh, hogeita mar, hogeita maikatik eh, azaroren amazortzira, egongo da hiru aste. Mm beraz, eh, bueno, eh, ja astelenetik eh, zabalik eh, dago, beraz, aukera dago, eh, kasino berrira, iruñeko kasino berrira joateko, gazteluko plazan, eta hortxe izanen duzue, bueno, ikusgai, eh, argazkilari nafarren erakusketa hori, tartean, bat, patxipitillaz eh, berrio zartarrenera, berrio zartarrearena barkatu, eta eh, jakina, bale, nahi aipatu duguna ere, hortxe daukagu, jubilatuen e, elkartean, datorren aste osoan, e, azaroaren e, zazpitik amabira bitartean, hortxe izanen dituzue, berriozarko argazki zarrak e, ikusteko aukera, ba, berriozar nola aldatu den ikusteko aukera, eta gainera zuen ekarpenak ere egiteko aukera, etxean argazki zarrien bat gordeta baldin baduzue, ba, e, eraman dezakezue, eta hortxe eskaneatuko dizuete, beraz, e, denbora agortu egintzaigu, patxi, mila esker gurean eh, izateagatik, zorte erakusketa hoiekin eta urrengor arte. Vale, zuei. Agur. Agur. Aurrera egiteko tenorea dugu eta dagoeneko gonbidatu bat atera eta bestea sartu egintzaigu gure estudio honetara. Eh, Fermin Irigoien kultur teknikariak, aixo, egunon Fermin. Bai, egunon zuei ere. Eta gaurkoan, eh, azaroko agenda kulturalaz e, mintzatuko gara. Eh, azaroan zehar izanen ditugun, ba, ekitaldi, kontzertu, ikastaro, eta bueno, jarduera sorta horretaz izan ere, bueno, usta mardula daukagu datozen asteetarako, ez da? Halaxe da bai, usta mardula eta oso paroa. Oso paroa, halaxe da. E, badaude kontu batzuk, agian mm, garrantzi, ez garrantzi, baina gure atentzioa deitu dutenak, eta hoietako bat e, antzerkia da, antzerki jardunaldiak izanen ditugu e, datozen egunetan. Bai, e, bere ala ekingo diogu, osea, antzerki jardunaldiari, e, azaroa llegatuta eta urtero legez eh, e, pos, aurten ere lau antzeslan e, eh, antzestuko dira berrezaren mm -hmm. lehenengoa igande honetan hasia e, gazteizetik datorren kolektibo mostrenko mhm. eta lana erderaz e, tenemos que hablar mm behar da pos, ziklo osoa e, igandeetan izango da eta zazpietan mendialdea eskolan, mhm. hor salbu espena, gero aipatuko dugu euskarazko izango da. <laughs> pues, e, e, tenemos que hablar lan honekin eh, hasiera mango diogu zikloari, urrengo igandean iluna taldeak e, nosotros que crecimos odiando la movida, mm -hmm. lana e, karriko digu, eta urrengo asteburuan e, larun batarekin izango da e, eh, antzez lana eta musika eskolan. Igandean eh, hauteskunde eskunde eguna izan da, pues, nahiago izan dugu aurreratzen. Aurreratu, bai, bai, <laughs> aurreratik esaten zenuen, e, euskarazkoa izan entzela bon, salbu espena, ez? Horixe. Baina ezakite, e, antzerki gehiago izanen dugun? Edo... Bai, egun horretan e, euskaraz izango den lana sentimori gabe izena du, Eta pues, bukatzeko e, zikloan e, pues, supereroinaz lana trokolo taldeak ekarriko digu beti ere pues, emakumeen e, kontrako egunaren inguruan. Aha, hain zuzen ere e, horretaz galdetu behar nizun emakumeen kontrako indarkeriaren kontrako egun horren karira e, eh, ezakit eh, ba, gauza gehiago antolatu duzuen, eh, suposatzen dut hainbat kontutxo izanen direla egun aurrien, ba, egun aitzakiarekin. Bai, hori ere, hori legez, berdintasun, udaleko berdintasun zerbitzutik, e, azteko eta ben, e, azorraren hogeita iruan, itzaldi bat izango da, nola e, aurrez aldetik e, ekiditeko eh, emakumeen kontrako violentzia eta Feli Muñoz eh, zera, psikologoak emanen du kulturgonean arratsaldeko bost ardietan hasita. Mm -hmm. Hogeita bostean bertan, bueno, ja, batez ere mobilizazio eguna da, mhm. eta eguerdeko mabietan e, udaletxearen aurrean konzentrazio izango da eta baita e, arratsaldean pues nolabaiteko zera salak eta ekitaldi batzuk e, batez ere Iruinan 7erdietan eta 8etan eta gero horren inguruan aipatutako antzeslana ere e, eh, e, asterrotako igandean eta mm, ez soilik e, azaroan abenduan ere irango dute nolabait e, pues izango dira e, institutoan eta modu irekian kulturgunean hitzaldi eta tailer batzuk E, hori emakumeen, emakumeen kontrako indarkeriaren e, egunaren eh, inguruan, baina bueno, beste kontu batzuk ere baditugu aipatzeko, badira hainbat ekimen, mm, ipuin kontalaria, erakusketak, ezakita, saldo iguzu zeintzuk dien gainontzeko ekimen oie kudala kantolatzen dituenen artean? Bai, liburutegian azteko, e, zera, e, azeroren amalauan eta amabostean, e, bi puin kontalari etorriko zizkigu, eh, esan behar da, astelenean erderazko saioa izango dela, eta aste artean Euskaraz aurrei begira, eta pos, eh, berriro aipatzea liburutegian, batez ere pos, liburutegiaren erabilera da, pos, asustatzeko eta mm bultzatzeko. Eta baita, e, ez da, horretan bertan, e, ostegunarekin, liburu baten aurkezpena liburutegian, el mhm. entramado luminoso izenekoa. Mm Eta horretaz aparte, bueno, oaintxe bertan e, ja, e, kulturgunean montatzen ari den erakusketa. Zer buruzko erakusketa da, edo zer... Eh? Me, Medikos mundi zera, elkarteak jarri du, eta e, sortzi munduan diren e, sortzi gaitz, edo sortzi gai arazo mhm. txuak, edo arazo maten dituztenen inguruan, informazio eman nahian, pues, sensibilizazio kanpaina baten barruan, eta, bueno, pues, esan bezala, eskultura nahiko ikusga ikusgarriak eh, jarrita izango ditugu mm-hmm. ilabete osoan. Mm-hmm. Eh, Ederki, baina badira udalak eh, antolatutako ekimenez gain, ba eh, herriko beste elkarte batzuek ba, prestatutako ekimenak ere, hainbat eh, jarduera, agian eh, laburpen txiki bat eh, egin dezakegu, asgaitezen e, bigarren mendi aste horretatik, ez da? Bai, iaz e, BKE tal, mendi taldeak antolatu zuen lehen biziko aldiz e, mendi astea, eta rakastatxua izatzen zenez gero, pues, segide diote aurten ere pues, eh, esan behar da, eh, zera, azaroaren hogeita batetik, hogeita zeira, pues, erakusketa bat eh, jarriko dute, batez ere, talde horretako lagun eh, multzo maju bat, eh, marai aldean eh, ibili baita, mhm. eta horren bueltan, pues, eh, bai, zera, eh, egindako argazkiekin erakusketa bat egingo dute, eta baita horren eh, proiektzio bat, E, izango dena zera, e, hogeita zeian e, larun batarekin. Mhm. Hori gauza gehiu badira, baina horiek nagusiki. Horiek Nagusiki e, badugu, bueno, denetarik daukagu kontzertuak, e, ikastaroak, baina hoiek guztiak seguruenik ikusgai izanen ditugu e, kultur e, agendan, ez dakit ja, laster eskuragai izanen dugu e, ohiko tokietan, ez da? Bai, e, astenetan bertan banatzeko bada, eta solik azpimarratzea, pos, e, orain ikusten ari garen moduan, eta naiz eta guai, jarduera guziak ez aipatu, pues oso garrantzitsua dela e, udala zaparte, bekainontzeko elkarteek antolatzen dituzten e, jarduerak, e, bai kalitate zein kantitate aldetik asko baitira, eta hoiek osatzen baitute nagusiki agenda. Mm Ederki ba, e, Fermin e, irigoien, mi esker gurean e, izateagatik, gure estudiora etorri izanagatik, eta urrengor arte. Vale, zuei. Agur. Agur. soñar. Baltasar eh, irratiaren eh, sintonian eh, jarraitzen duzue FMko eun puntu sortzian. Bereala Josu Jimenez Maia izanen dugu, telefonoz bestalde, e, liburu baten gomen dioa egiteko. tan limpita como la brisa. ¡Ole! Ay, tan limpita. verte bailar. Quiero que tú me digas, niña, el porqué de tu llorar. Quiero verte reír. Ay, quiero verte bailar. Quiero que tú me digas, niña, el porqué. ¡Ole! Ay, el porqué de tu llorar. Gracias. Muchas gracias. paraula per tu va signada un altre diumenge camí del capvespre no m'esperava una trucada passada mitja vida qui sap si després de tanta espera tens una manera més no puc entendre que em diguis que no et vols anar d'aquí no sé ara, no sé ara. Trauré de mi un somriure i així no hauré de plorar. Massa temps per decidir-te, vull oblidar tot el passat. Ara ja no és hora, ara que has perdut importa la persona és quan t'adones que el teu cor no oblida, però fa temps que el meu no et crida. És quan te n'adones, ara ja no és hora. L'ànima que un dia vas ferir es va fer invisible i no canviaré, no tornaré a mostrar-me fer és hora. Un altre diumenge camí del vespre hi ha coses que no esborraria però que mai més faria encara que passin els dies tothom trobarà una sortida el bon mans de l'odi comença a podrir-se. I tu cada vegada ho fas pitjor que intentes canviar. Massa temps per decidir-te. Millor si et quedes on estàs. Permet que et digui avui que ara ja no és hora. Ara que has perdut a la persona és quan te cor no oblida, però fa temps que el meu no et crida. És quan te n'adones, ara ja no és hora. L'ànima que un dia vas ferir es va fer invisible. I no canviaré, no tornaré a mostrar-me feble. Ara ja no és hora Berriozar irratia, zeurea, FMko eun puntu zortzin. sin hablar.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 Mhm. Eta nik uste dut e, guztiz gomendagarria dela. Ah, zer, zer dela eta zer, zer, zergatik gomendatuko zenuke? Bon, koderna handia da e, bat e, erraz irakurtzen dena. Mhm irakurle klubian biltzen gara denetariko jendea, et mm, biltzen gara, ba, bueno, irakurzale garen batzuk, eta gero biltzen dira beste batzuk, bole, Euskara ikasten ari denak. Tordon, erabaki genuen hartzea liburu bat e, erraz irakur zikekena. ez? Mhm. Eta, bon, nagota Kristofen liburua hau hondia e, klasiko bat e, da, klasiko bihurtu zen duela mabost urte hor nun bait, egin zuen bide oparo eta luzea e, euskaltegietan eta helduen irakaskuntzan eta baita institutuetan ere, batez ere oso erraz irakurtzen delako. Mhm, e, bai. izan zen mm, benetan liburu bat e, gogoan garria, izugarri saldu zelakoz, e, normalean euskararen mundu tipi hontan liburu baten tira da, ez da izaten oso handia, e, eta e, egile honekin gainera gertatu zen, ba, erabat ez ezaguna zela Euskal Herrian, eta agota ba, Kristof, nabaza hori ez, mm izen bera ere ez. Bai, arreroa ez. Bai, <laughs> bai, e, ba, ungari da, mm -hmm. e, ungari zen, esan beharko ze uda hontan hilbaita e, idazle handi hau. Bai. E, hori ere izan da itzakia edo arrazoi bat e, liburu hau aukeratzeko, ba, uda hontan e, hilbaitzen eta orduan e, komunikabidetan usu eta sarri agertu baita e, agota Kristof, eta mhm. bueno, horrek ere bultzatu gintuen okeratzea liburu hau, ez? Liburu hau, jo, e, izan zen benetan impactantea, ez? E, mhm. izan zen benetan latza, gorra, gaitza, e, naiz eta e, arestean randuan bezala oso e, irakurterra izan. Mhm. estiloa, e, ez da kasualidadea, da oso estilo, simplea. Iai ez dago esaldi e, eh, komplexurik, mm iai ez dago menpeko perpausik, ez? Esaldi guztiak e, oso simpleak dira, oso laburrak, <laughs> e, ume batzuen e, ba, idazkera azaltzen durako. Izan mhm. ere, kuaderna handia da, biki batzuek, bi mhm. bikik e, idazten duten liburu bat, kuaderna handia ditzen da, eta badauka e, eguneroko ba, formatua edo. Bai. Eta orduan, ba, hor e, egileak e, asmatzen du e, narratzaile bikoitz horri ematen diolako olako alegia biki hoiei ematen dielako ba, e, idazkera laua, idazkera e, xaloa, idazkera simplea, baina era berean gorra bai. gaitza, eh, latza. E, bada benetan e, bere garaian e, impactatu gintuen liburu bat, ez? Nik mhm. uste dute e, ez genuela espero eta orain ere irakurtzen duenak ez duela espero. Bai, alako liburu latza topatzerik, ez? Alako historio... Batez ere, e, idazkera edo idaz molde xalo simple horrekin, ez? Mm E, irakurle klubian Iñaki izeneko lagun bat e, Euskara ikasten ari dena eta berak esaten zuen hori, eh? jo, ba, berak eskertzen zuela, eh? zolako oi, xinpletasuna, baino aldi berean, ba, bueno, ba, zuela sekulariko indar narratiboa ba, gauza latzenak eta gauza e, gogorrenak e, kontatzeko. Ez? Mm-hmm. Tira, ba, hortxe utzi behar dugu, e, Josu, mil esker gurean e, izateagatik, baina dagoeneko amarrak eh, ditugu, amarrak puntu puntuan, eta ba, esan dakoa, mentxe utzi behar dugu, mil esker e, Josu eta datorren aster arte. Bai, agur. Aio. Maitatu. Eta liburu gomendio horrekin, eh, kuaderno handia, liburuaren gomendioarekin, zein kantu eder honekin, agur esanen dizuegu. Ukatu egin behar nizun zoriona katamalo taldearena. Ta zaizu. esan bezala, agur esanen dizuegu, datorren ostiralera arte, ostiralean hemen izanen gara, goizeko bederatzietatik amarrietara, berrion saioan FMko eun puntu zortzian. Ondo izan, agur! Esna